La vivieta que gotea. Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea. Ya no hay nadie que nos vea. La vivieta que gotea. Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea. Entramos en una odisea. Ella te quiere arde, tan tarde se viene sola para romper en todas partes. Que yo te quiero, baby, pero como amantes. Solo como amantes. Tiene un booty gigante, oh, pasillas en colores. Cuando ella quiera para aliviar los dolores. Entre nosotros no tenemos rencores. Te traje fuego para que en enamores. Una gata atrevida, como me mira, no es normal. No tiene nada tan Cuando ella diga, no vamos a mi cuarto a celebrar. Que mojada. Qué bien te, quedan esos tacos. Ella siempre pide maltrato. Quiere pasar conmigo el rato. Eh, yo sé que la vivienda que gotea. Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea. Y a nadie que nos vea. La vivienda que gotea. Siempre me ya a llamar, sabe que le doy pelea. ¿Dónde están cuando la cosa está fea? Todas mis mamacitas ya sabes que maleantean. Cuidado que tu surfita, se lo lleva mi marea. Yo la gasto bolín. La mafia como el sello del delfín. Primero tomo mi leche, después tomo de tu La tengo bajando al piso hasta que se le explota el shin. Le sacamos los fuletes. Yo tomo tin, yo no tengo que tú sabes cómo la cosa delincuente Carlos Menem te lo hago, no te parece Si la perra se me acerca por más que por ser famosa Pero yo soy un bandido y si quiero robar tu pose iluminado Ya tengo este negocio dominado Contando con mi socio los billetes apilados Tú no te me pongas mal mami que aquí estamos ganados Si se porta bien la nena tendrá lujo a mi lado De billetes, de joyas, mansiones, una vida cabrona Va a maquillarte en los aviones Toda vestida de Armani, cercana en tacones. Tenemos punga los cañones. Yo la toco y bam, bam, bam. Si se meten con nosotros, son todo lo que te dan. No me preocupo por los haters, y por dentro son mis fans. Y las a mi pieza desfilando que sean. se La que gotea Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea. Ya no hay nadie que nos vea. La vivienda que gotea. observo